Salutacions contrabandides i contrabandits. Benvinguts a una nova edició d'Ones de Pau, aquest programa que fa difusió per la desmilitarització a Contraband FM. I una setmana més som, eh, anava a dir en directe, no, aquesta vegada estem gravant des de l'estudi 2 de Contrabanda FM per poder-vos entregar el diumenge a partir de les 11 de la nit una nova edició, una nova sèrie d'aquests programes que estem fent sobre els diaris de viatge a Mèxic, Guatemala i Cuba que vaig fer que va fer el conductor d'aquest programa que us està parlant entre l'any 2007 i el 2008. Fa 15 dies fèiem una presentació, fèiem eh, un recorregut així cap endarrere per més o menys presentar eh, aquests diaris de viatge i avui ja entrarem concretament amb el diari de viatge número 1 i número 2 i per tant ens n'anirem fins a Mèxic i especialment a la segona part del programa a Chiapas. si ens voleu acompanyar en aquest viatge, aquest recorregut que vaig titular com a un viatge iniciàtic, entre cometes, polític, cultural i de solidaritat i cooperació. Així ho vaig escriure al blog del programa a onesdepau.contrabanda.org i em penso que mm, resumeix d'alguna manera el que ha sigut aquest viatge, però bé, més enllà d'etiquetes i, i titulars, el que ens interessa pues, és anar llegint fragments d'aquests diaris i que cadascú pues, tregui la conclusió que, que pensi o que li sembli. Hi han moltes pàgines, molt... són, com us deia, vuit diaris, dos de Mèxic, eh, quatre de Guatemala i dos de Cuba, i per tant eh, no ho podré llegir tot i ens deixarem coses, però intentaré que doncs, reflecteixi mínimament el, el viatge que vaig fer compartint el que són aquestes, aquests apunts més culturals i els que són més de gaire polític. Ones de Pau, a Contrabanda FM. comencem aquest nou viatge radiofònic i així per fer una mica de, de sumari o de resum dels llocs on viatjarem avui la primera mitjoreta, si és que ho he calculat bé, ens anirem fins a, al Monte Alban, que això està a Oaxaca, la cultura zapoteca, també ens anirem una altra vegada a DF, la capital zapoteca de Mèxic i tornarem a recuperar alguns apunts d'aquella dansa del sol, del Zócalo, de la plaça principal d'aquesta ciutat, DF, i també anirem a Tlatelolco, a veure aquesta plaça de les Tres Cultures, que es troba a Tlatelolco. També visitarem ràpidament la ciutat de Teotihuacan, l'antiga ciutat azteca de Teotihuacan. Tlatelolco, dins mateix d'ADF, eh, pertany a la cultura mexica i per tant aquí haureu d'anar atent perquè es barregen doncs, el que són les civilitzacions i cultures maia, azteca, mexica eh, i, i diferents períodes històrics i per tant espero tenir doncs, els apunts eh, ben fets i, i poder doncs, fer aquestes diferenciacions per no confondre'ns. I de la part de Mèxic saltarem al que són antigues ciutats com eh, Tula o Chico Catitlán, que va ser la capital de l'estat tolteca, eh, a l'estat d'Hidalgo. Després també el, el que és l'experiència, les vivències a la ciutat de Oaxaca, també ho deixarem. A la costa del Pacífic, on vaig ser-hi a Cipolític, també ho deixarem per més endavant, suposo, si hi ha temps, i pel que fa als calendaris maies, doncs, faré algun apunt, però no crec que en faci masses, perquè ja vaig fer un, una, un programa especial, Ones de Pau ja va fer un programa especial en el que parlem bastant d'aquests calendaris maies, de fet era un monogràfic i per tant això ja ho teniu al blog del programa a onesdepau.contrabanda.org o també el blog que editem paral·lelament sobre Guatemala, onesdepau-guatemala.blogspot.com. I les primeres visites a antigues ciutats colonials i, i antics centres cerimonials i astronòmics maies de la península del Yucatán a Mèxic també ho deixarem per més endavant I a la segona part del programa anirem directament a l'estat de Chiapas per poder compartir l'experiència que vaig viure a les comunitats zapatistes amb Fraiba i Capice. Les organitzacions que fan la capacitació i s'encarreguen d'enviar als diferents observadors internacionals en funció del que els demanen les comunitats zapatistes i només hauria de recordar també que això va ser eh, entre l'any 2007 i 2008 ho dic perquè mm, curiosament o no <laughs> casualment o no eh, avui llegiré bastants fragments de d'aquest primer i segon diari de viatge que coincideix amb, amb els mesos d'octubre i novembre i per tant s'ha doncs, de recordar que això va ser a l'any 2007 i 2008 I com us deia al principi, ara estem a l'estudi 2, <clears throat> em trobo a l'estudi 2 de Contraband FM, ja preparat per començar tot seguit a, eh, a aquestes lectures del diari de viatge a Mèxic número 1 i número 2. Som a la sintonia de Contrabanda FM, Ràdio Lliure i no comercial de Barcelona, al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i per internet a www.contrabanda.org. viatge comença el 8 de setembre i el diari el començo a escriure el 21 de setembre d'aquest any 2007 a Oaxaca. Avui es celebra l'equinoxi de tardor. Acaba l'estiu i comença una nova estació. Després de viatjar pel Yucatán i d'allotjar-me en diferents hotels i establiments diversos, la idea de treballar en l'hostaleria, ara per ara, es difumina. demà veuré sortir el primer sol de la tardor. Montalbán, Oaxaca, 22 de setembre del 2007. sol, únic i primer visitant del dia a Monte Alban. La porta d'entrada de pedra de la casa del sacerdot o convidats d'honor de la ciutat reflexa la seva ombra gràcies a la sortida del sol i també la meva ombra que encaixa dins la porta. Después del año 800 después de Cristo, Monte Albán fue abandonado. Los zapotecos cambiaron de lugar de residencia, de gobierno y de dioses. Los seres del inframundo, búhos, murciélagos, jaguar y cocijo, fueron sustituidos por dioses solares, que fueron protectores de Zachila, Yagul y Mitla, otras ciudades. Monte Albán se encuentra sobre un conjunto de macizos montañosos donde se unen los tres valles de Oaxaca, Etla al norte, Cimatlán al sur y Tlacoluta al este. Se sitúa a 1900 metros sobre el nivel del mar. Monte Albán la ciudad prehispánica más grande de la región oaxaqueña, representa la primera urbe planificada del continente americano. Tuvo una constante ocupación humana por más de 13 siglos, del 500 antes de Cristo hasta el 850 después de Cristo. En su época de esplendor estaba integrada por una plaza principal, corazón del centro ceremonial y una serie de conjuntos arquitectónicos aledaños. ha estat interessant deixar la ruta Maya i contrastar l'arquitectura d'altres regions, com aquesta dels zapoteques de Monte Albán, Realment és impressionant la localització geogràfica de la ciutat de Montalbán, elevada, cercant el cel i els déus, envoltada de muntanyes de més de 2.000 metres i fins a 3.000 de la regió. Ciència i religió, societat i economia. La cultura prehispànica de Mesoamèrica Anfasina. Em fascina. Montalbán se caracterizó por haber desarrollado como sistema de gobierno un verdadero Estado dirigido por la clase sacerdotal, basando gran parte de su economía en el tributo otorgado por comunidades del Valle de Oaxaca, lo que se complementaba con la producción agrícola de maíz, frijol, calabaza y otros productos de temporada, localizados en el sistema de terrazas construido en las laderas de los cerros que lo rodean. Esta claridad en su organización estatal hace de Monte Albán uno de los pocos sitios en el mundo donde se estudia intensamente este sistema de gobierno. Tras el abandono de la ciudad, sus ruinas fueron siempre sagradas para los zapotecos que la construyeron y para los mixtecos que arribaron al valle en época tardía. el pan. Nos veremos en la obligación de sobrevivir como lo hicieron nuestros abuelos con el maíz fermentado en la sangre de los héroes. Con el maíz desde siempre, desde antes que ensangrentara nuestra tierra, los cuervos, los piratas, la cruz, la espada y el capital, somos hijos del maíz de surcos y de sueños. Y aunque somos un país pequeño, ya contamos con más de mil inviernos, un millón de manos floreciendo en la tarea interminable de sembrar de abril a mayo, labrando, sembrando, tapiscando, desgranando, almacenando tornem en darrere en el temps perquè eh, he invertit a l'ordre de, del recorregut i tornem una altra vegada a DF, a la capital de Mèxic. ...3 d'octubre del 2007. La dansa del sol, en realitat, hi ha molta gent que balla la dansa del sol i molts grups no duen plomes. La imatge de la postal, eh, faig un parèntesis de lectura, us en recordeu que ja vaig comentar aquesta postal del Zócalo d'ADF en el primer programa dels diaris de viatge, doncs aquí faig una matisació. Segueixo llegint que, per cert, també ho haig de dir, eh, es van alternant les lectures en català i castellà i intentaré doncs, aclarir quan estic llegint i quan faig comentaris, com ara. Continuo llegint. La imatge de la postal és l'excepció folclòrica de cara a la galeria. Abunden més els grups de joves i grans que només amb una cinta al cap i els cascabells, els peus i maraca en mà, comparteixen la dansa azteca com un autèntic ritus. Avui, fins i tot, es passaven un ganivet entre els homes, entre ball i ball, sota les ordres d'un home gran, potser fent funcions de líder. Un cop més em quedo embadalit mirant-los i escoltant-los. M'agrada molt la dansa i sobretot el ritual col·lectiu de la dansa. He intentat buscar una dansa similar dels catalans i a part de la sardana, que no té res de ritus ni cap relació amb els déus, no n'he trobat cap. I del Zócalo de la capital de DF ens anem fins a Tlatelolco, a la plaça de les Tres Cultures. La plaça de les Tres Cultures és una de les més significatives de la ciutat porque en ella se reflejan tres importantes etapas de la historia de México, la prehispánica, la colonial y la contemporánea. Desafortunadamente, esta plaza también es recordada por la matanza de estudiantes por parte del ejército mexicano en el año 1968, un año olímpico en la ciudad, durante una manifestación estudiantil y mitin sindical y comunista un asesinato múltiple todavía sin haber sido juzgado por ello los responsables políticos del momento. Tlatelolco fue el centro comercial más importante del México prehispánico su nombre en náhuatl se interpreta como Tlateli, es decir, terraza, o Chaltiloyi, es decir, punto arenoso. Desde Aztán, lugar de la blancura, llegaron a la cuenca de México varios grupos de origen nahua, choquimilcas, cholcas, tepanecas, colúas, tlahuicas, tlaxcaltecas y aztecas, los mismos que buscaban la tierra que sus dioses Huitzilopochtli les habían prometido. i al diari s'adjunta un retall d'una revista amb, eh, amb un peu de foto que diu La plaça de les tres cultures en Tlatelolco. En primer plano, el templo calendàrico I es veuen doncs, a, a les restes arqueològiques d'aquest temple, també una catedral gòtica i uns edificis rectangulars moderns, diguéssim, del segle XX. I escrivia el següent. La pintura mural del templo calendárico representa a la pareja de los dioses Zipactonal y Oshomoko en el Tamoanchan, donde gestaron el tiempo, dieron nombre a cada uno de los 20 días y lo organizaron en periodos de 13 a 20 días. Sus fachadas secundarias están decoradas con tableros que contienen 13 glifos cada uno, los cuales corresponden a las tres primeras trecenas del calendario ritual o Tonal Powali, sumando los 39 glifos a los 13 de la pintura mural de los dioses creadores, tenemos un total de 52 glifos, 52 días. Y en, una otra rataída de, revista ...ya... un, un relleu amb el següent text. Petroglifo del templo calendàrico, làpida del dia 2, conejo. I es veu doncs, la, aquest relleu esculpit a la pedra, amb el que queda molt clar doncs, que hi ha un conill amb dos cercles. Per això correspon a, al dia 2, conejo. Conejo I en la pàgina 75, seguim el primer diari de viatge a Mèxic. Acabava escrivint el següent. Durant la visita al lloc arqueològic de Tlatelolco, una dona mexicana ens fa de guia. Excel·lent, a mi i al grup d'alemanys, el que m'he unit per fer el, rec eh, el recorregut. Li demano a una noia que em faci una foto i me l'enviï per e-mail. A finals d'octubre me la enviarà. Bé, doncs al final aquesta foto no, no va arribar, però sí que tenim doncs, aquestes il·lustracions de revistes que ens permeten doncs, visualitzar aquest recorregut i que intentaré també en part doncs, adjuntar alguna al blog, tot i que bueno, serà difícil perquè s'hauria d'escanejar, perquè això són doncs, retalls originals, la majoria, però sí que il·lustraré d'alguna manera doncs, aquest recorregut al blog del programa a onesdepau.contrabanda.org. Thank you. anem sumant doncs, eh, exemples d'arquitectura i cultura prehispànica o mesoamericana, més correctament dit, anem sumant diferents espais arqueològics que doncs s'han conservat a Mèxic i si la, en el primer programa d'aquests diaris de viatge parlàvem de Tenochtitlan, l'antiga la, la, ciutat asteca o, de, o mexica, i ara parlàvem de Tlatelolco, doncs ara ens n'anem fins a Teotihuacan, que també està ben a prop d'ADF. Música pàgina 62. O oh, blanca lluna, rega'm amb la teva llum i fes que la fertilitat sempre sigui amb mi. O oh, blanca lluna, gràcies per fer-me vibrar amb tu des de la terra i junts al voltant del sol. I al costat d'aquest text hi ha una postal de la piràmide de la Luna a Teotihuacan. I escric al costat de la postal, en ella se encontró una estructura en honor a Kalki Woodlique, diosa del Música a la pàgina 63, al costat de la postal de la piràmide de la Luna. Hi ha una altra postal, també de Teotihuacan. I amb el següent text. Calzada, bé, això és el que vaig escriure, que suposo que deu ser el dors de la postal. Calzada de los muertos, amb temple del sol al fons a l'esquerra, vist des de la piràmide de la Luna. A la postal anterior es veu com la gent puja fins a dalt de tot. Ara només deixaven pujar fins al primer replà. Les comparacions s'han d'evitar, però Monte Alban, Oaxaca, pàgina 27, em va fer vibrar molt més. A la següent pàgina també una altra postal del Temple del Sol, a Teotihuacan, i escric el temple piramidal més alt de Mesoamèrica. S'anomena piràmide, però en realitat no ho és. I faig un dibuix d'una forma rectangular on escric piràmide igual a raig de sol i un altre dibuix amb un temple escalonat. igual a montaña. Y a un otra postal escric ...también de el Templo del Sol es la tercera pirámide más grande del mundo precedida por la de Cholula en Puebla, México y Keops, Egipto. i aquí hi ha una anotació eh, realment viatgera <laughs> perquè diu metro México DF i és la indicació per arribar-hi a Teotihuacán. Eh, metro México DF, dos punts. Parada Terminal Central Norte. S'agafa un col·lectivo 28 pesos, i en una horeta s'hi arriba. I concloc, tremendo tremendo el trànsit d'ADF. Mm. adelante compañeras, no dejemos de luchar, luchemos todas unidas hasta llegar a ganar. Adelante compañeras, no dejemos de luchar, luchemos todas unidas continuem aquest recorregut per Mèxic i ara ja eh, entrem al segon diari de viatge. Per la primera pàgina... Eh, el recorregut que estava fent en aquests moments és Cipolite Pochutla, a Oaxaca, el 18 d'octubre del 2007 i després de 10 hores de viatge, el 19 d'octubre arribava a Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, ciutat moderna amb molta activitat comercial, social i, com no, molts cotxes també. Tot i això, l'ambient és fresc, la ciutat és envoltada i enfilada per muntanyes. M'hi sento bé. Millor que Oaxaca, Puebla, Mèrida... Potser començo a agafar la onda de les ciutats de Mèxico. Autobús nocturn de la companyia Cristóbal Colón, amb exclamació. Escric, viatjo de nit i arribo a la capital de l'estat de Chiapas a les 7 del matí. La ciutat es desperta i jo amb ella. Agafo una combi, això és una petita furgoneta que fa doncs, d'autobús o de taxi, per anar de la terminal de busos al centre. Haig d'enviar per correu les revistes, llibres i alguna de roba i artesanies i el primer diari a Barcelona envio a l'Aurora, a Horta, una caixa de 6 quilos. A Tutsla passo tot el matí per la gestió de correus i per fer unes compres. Fil pel collaret, cordills per les sabates, antimosquits... Chiapas, a eh, pàgina 2 del segon diari de viatge. Aquesta regió, a l'extrem sud de Mèxic i enganxada a Guatemala, és una de les més autèntiques i també una de les més pobres. Aquí no hi ha cap carib, el clima és més dur. Sant Cristóbal de les Cases és a 2.000 metres i la vegetació és exuberant i dificulta molt l'accés a la regió. A l'autobús de Tutsla a Sant Cristóbal de les Cases una horeta llarga, s'enfila muntanya amunt entre la boira i la pluja, que arruixa la vegetació tropical i els camps de maïs cultivats amb pendents impossibles. El bus tinc assignat un seient al costat d'un noi italià que fa dos anys que viu a Sant Cristóbal, i té un hostel. Es diu Babylon. I m'hi allotjaré. Sortim junts de l'estació de bus de Sant Cristòbal, sota la pluja, i anem al hostel. Penya fumeta de Maria, amb exclamació, però bon ambient. Sopo amb dues noies de Lanzarote, Canàries, i molt bon rotllo. Són unes fiesteres. Els indígenes són avui a Mèxic el 10% de la població i el percentatge és molt més alt a Chiapas, un milió en una població total de 3 milions i mig. Chiapas és l'estat en el que viuen els lacandons, entre cometes, darrera tribu autènticament maia de Mèxic. Avui queden uns 400, repartits entre pobles de la selva del Petén van entrar en contacte amb la nostra civilització el 1940 i des de llavors han sofert un procés de pèrdua dels seus costums i identitat. Missioners, tala d'arbres i carreteres hi han afectat. També és aquí on l'1 de gener de 1994 va començar la insurrecció dels camperols indígenes que, seguint l'exemple d'Emiliano Zapata, van prendre les armes. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sant Cristóbal de les Cases és la més antiga ciutat colonial espanyola de l'estat de Chiapas. Té uns 5.000 habitants i la seva arquitectura urbanística té molt d'encant, seguint el patró de Mèrida, a Yucatán o Oaxaca. Al seu mercat es reuneixen els tzotziles, indis maies, que són, juntament amb els huitxoles i els tarahumanes, del nord-oest de Mèxic els que han aconseguit conservar millor les seves característiques ètniques. hi ha una postal de Sant Cristóbal de les Cases i poso Andalusia o Chiapas amb dos interrogants. Realment escric la semblança de Sant Cristòbal de les Cases amb una població espanyola és sorprenent en molts llocs. Thank you. dijous 25 d'octubre del 2007 vaig a l'oficina de la Comissió Nacional dels Drets Humans per informar-me de les possibilitats de col·laborar com a voluntari a Xapes i he entrat sense saber qui són ni què fan. Les oficines són al mateix carrer del Hostel Babylon, on sóc. A la Comissió Nacional m'envien al Fraiba, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. I vaig i parlo amb la dona de recepció. Cal una carta d'aval d'una ONG espanyola. Envio e-mails al Juanico Maiques i a l'Aurora. El Juanico i la seva filla Mar em faciliten els contactes necessaris. Dilluns 29 d'octubre. Torno al Fraiba. M'entrevisto amb la Rosi Rodríguez Conversa dura. Entre cometes. Sense carta, d'aval, no hi ha voluntariat possible. Torno a enviar e-mails, contacto i sol·licito carta a la plataforma que m'havia recomanat la Mar per e-mail col·lectiu de solidaritat amb la rebel·lió zapatista de Barcelona. I en aquesta pàgina número 29 del segon diari de viatge, a Mèxic, escric el taller de capacitació, el Fraiva, només es fa els dilluns. He rebut la carta aval al migdia, hora mexicana, i torno al Fraiva per la tarda, a les 16 hores, quan en teoria continua el taller del matí. Però avui no ha vingut cap voluntari. La Rossi em diu que torni el proper dilluns 5 de novembre i que li porti el passaport, el visat i la carta d'aval, que se l'ha mirat i és correcta. Mentre esperava la Rossi, parlo amb la Bego, una dona catalana de Barcelona que treballa al Fraiba. Prepara els projectes del Fraiba pels propers 3 anys. Simpàtica. Connectem. Em diu que abans de marxar la saludi. Vaig al seu despatx i em dona el seu telèfon celular, al mòbil. Amb la Rossi, per la tarda, estic, estem menys tensos i tinc l'impressió que em té més confiança. Ja s'haurà mirat el meu e-mail i haurà parlat amb el Rubén Moreno, del Fraiba, que coneix el Juan Maikes. I a, eh, a baix d'aquesta pàgina número 30 escric la direcció web del Fraiba www.fraiba.org.mx de Mèxic www.fraiba.org.mx www.fraiba.org.mx si passo les següents pàgines on hi ha una foto d'una revista amb Emiliano Zapata i Pedro Villa a l'any 1910 i a la següent una altra imatge de l'església de Juan Chamula a prop de Sant Cristóbal de les Cases amb dos indígenes en posició de reverència. I aquí escric explotació, rebel·lió, submissió, compassió, solidaritat, pau, guerra, amor, llibertat. A la pàgina 34 escric una direcció <laughs> curiosa, calle Ejército Nacional, cantonada Cristóbal Colón. Aquesta és l'adreça, la, la direcció de Junats. I escric el següent. El Miguel, un italià que és llegint al pati cafeteria del Fraiba, em recomana aquest lloc on s'allotgen voluntaris de diferents ONGs que són a Sant Cristòbal de les Cases desenvolupant tasques de solidaritat. Després de parlar amb la Rossi del Fraiba, hi vaig. És a dalt de tot del mateix carrer on ara sóc allotjat, al Babylon. És com si estigués en el meu camí i és la nova etapa del viatge. Evoluciono, avanço. Primer, ho veig clar, no només per l'hospitalitat i la benvinguda que em donen al Jonàs quan hi vaig per conèixer el hostel, sinó que tinc clar que la meva relació amb la ciutat canvia ara que sé quin és el meu propòsit. Les brigades d'acompanyament. Les brigades internacionals d'acompanyament. Amb tot, el Babylon s'està molt bé. No m'agrada que siguin tan fumetes, entre cometes, però és molt agradable l'espai. Cuina, garatge, terrat, habitació... I la gent m'hi sento a gust. Si canvio de lloc, serà un altre dia. De moment, segueixo aquí. O sigui, al Babylon. Això sí, començo un intensiu per conèixer l'imprescindible i més de la revolució zapatista de -hmm. Pàgina 44. U can. O quiclan. Serpiente. Eh, aquesta és la data eh, segons el calendari maia, segons un dels calendaris maies, i equival al 3 de novembre del 2007, dimecres. Música Ahir vaig anar a l'Espiral, un local de concerts i actuacions petitet, i molt guapo. Quan hi arribo, hi ha una parella de noies tocant la guitarra dalt d'un petit escenari. Són les guitarres típiques tradicionals mexicanes, petitetes, i canten cançons mexicanes. Al local només hi ha una parella i jo. Coixins al terra i taules baixes. Demano un vinet i em relaxo. Comença a venir gent, francesos, estrangers i tres noies mexicanes – Bones vibracions. Tothom participa amb palmades, entre cometes, zapateando, entre cometes, a l'escenari, fins i tot. També apareix el noi indígena, Kawak, que conec al hostel Hunaj. Ens saludem. Xerro amb un francès que seu al meu costat i que grava l'àudio del concert. En acabar el concert, algú diu que hi ha una festa al carrer Brasil. Brasil vaig al hostel, agafo el tambor i vaig cap al carrer Brasil sense saber on és ni què trobaré. Quan s'acabava el carrer i pensava que no hi havia res, sento música i trobo la casa. Molts mexicans i estrangers. 50%, 50%. Un foc al pati. Entro. Entro. A la següent pàgina, recordo, escrivint, això, festa a Sant Cristóbal de les Cases, Xapes, nit del 2 de novembre de 2007. La casa és d'un tal Javier, mexicà. Conec a la filla de l'hermano Sol, que em va vendre el tambor. Gran borratxera, bec massa, però em trobo a gust. I això, que al poc d'arribar em cau una pedra al coll, estem tocant amb més gent al tambor i em cau la pedra. Primer penso que algú de la festa me l'ha llançat, perquè sóc estranger. Agafo la pedra i la deixo dins del foc i segueixo tocant, amb més força. Després cauen més pedres al pati i llençant per la porta vidres, ampolles. Alguns veïns deuen estar enfadats pel soroll. La festa segueix. Se me'n va la olla, <laughs> entre cometes, un moment. Borratxo, ballant i picant de mans. Punts suspensius. Bona onda amb la gent. Apareix el Dante, company del Babylon. S'ha rapat el cabell i s'ha deixat dues crestes. I s'ha afaitat la barba. Toca la flauta i toquem els tambors i guitarra. I cantem. Un japonès pinta en una paret amb un paper enganxat. Després tothom repinta el mateix mural. Jo hi poso unes ditades de color taronja. dissabte 3 de novembre escrit el 4 de novembre. Transformador 2. Dormo fins la una o les dues del migdia. La ressaca de la borratxera de la nit anterior és forta, però em sento bé. Descanso pel Babylon, tot el dia. Per la nit, m'assabento que l'Alejandro vol fer fora del hostel a l'Aleixa. S'han discutit pel lloguer d'una habitació. Al final, es queda a dormir. L'Aleixa sap d'una festa de disfressos i ella i el Dante es disfressen per sortir. Primer no em conviden, després sí. Em maquillo i li dic a l'Aleixa que em pinti els ulls. En un moment d'intimitat, a la cuina, li mostro el palmell de la meva mà i, oferint-li, encaixem les nostres mans. Li ofereixo de nou la meva amistat i aquí hi ha un parèntesis gran, tot i saber que és una mica narcisista, tal com es mira i remira al mirall, i que té un punt de bruixa que pot utilitzar els demés. Té un gran cor i un profund contacte amb el seu esperit i amb la natura. Música decideixo no anar amb ells dos a la festa perquè es col·loquen, entre cometes, de Maria abans de sortir i jo no vull fumar. I perquè l'Aleixa torna a fer un comentari de soberbia mentre es posa crema als braços diu algun dia alguien tindrà el privilegio de acariciar o tocar mi piel li sento dir Cap 13. Seguim al mes de novembre del 2007. L'Alejandro fa pizzas casolanes per tothom. Massa artesanal i fetes a la brasa. Mengem a la taula de fora del garatge. L'Aleixa està col·locada de marihuana i se sent agraïda a la vida i agraeix a la vida el ser viva i fa unes oracions en veu alta davant de tots. Soc llegint a les hamaques. Uns fumant, jo no, ni una calada fins ara, em mantinc fidel al meu propòsit. Altres arreglant roba equipatge, altres esmorzant, tocant el tambor jo. La flauta Dante, punts suspensius. Thank you. Després de menjar les pizzas, l'Aleixa i jo anem a buscar un vi negre per fer el brindis, ella proposa, per la sang de Crist, <laughs> entre cometes, per agrair la vida que som vius. Pel carrer, l'Aleixa se sent poderosa, entre parèntesis, exclamació i interrogant. I com que es diu Semilla, busca un home, entre cometes i amb exclamació i em diu que jo estava entre els candidats, però m'ha descartat. Eh, M'ofèn i reacciono dient que m'estic excitant. Parla de sexe i llavors s'ofèn ella. Ja al hostel pugem al terrat i diu que algú l'ha volgut fer sentir malament. Entre parèntesis, es referia a mi i ella, a cas no ha estat despectiva amb mi, tot això va per dins. No hi han recels, ni males cares. Estem jugant, entre cometes. Ens sentim feliços, i poso entre parèntesis 13, pel, pel dia, per la numeració del calendari maia. Ella proposa un brindis mirant el sol ponent-se. Som el Carlos, Costa Rica, l'Aleixa i jo. Llavors li proposo que cantem alguna cançó. Vaig a buscar el tambor. L'Aleixa canta amb el cor i l'esperit una improvisació. I jo faig un ritme. Vibrem junts, ella i jo, i la natura, amb la terra. continuo llegint el segon diari de viatge a Mèxic d'aquesta sèrie de programes aquí a Ones de Pau en els que comparteixo lectures d'aquests diaris de viatge a Mèxic, Guatemala i Cuba entre el 2007 i el 2008. Pàgina 57 d'aquest segon diari de viatge amb un text que correspon a les paraules de la comandanta Ramona de l'Ejército Zapatista de Liberació Nacional. Al costat del text, que està escrit doncs, amb ordinador, diguéssim, és un retall d'algun document que vaig transcriure Al costat de text hi ha una foto del compa Jorge, Comunitat Zapatista de Rosario, Brigada de Observación Internacional entre el set y el 20 de novembre de 2007. Y las paraules de la comandante Ramona son estas. El 1 de enero de 1994 gritamos «Ya basta!» Y desde ese momento los indios mexicanos ya no agachamos la cabeza, vemos de frente al poder y hacemos que ahora sea él quien baje la mirada porque nosotros tenemos dignidad y ellos no, porque nosotros queremos un México para todos y ellos quieren un México para unos cuantos, porque nosotros queremos vivir en paz, mientras que para ellos el mejor indígena es el indígena muerto. Los indios mexicanos sabemos resistir. No vamos a dejar que desde el poder se sigan llevando a cabo los sacrificios humanos. Tenemos de nuestro lado la justicia, la razón y la historia. Vamos a ganar y vamos a construir un México con todos ustedes. I a la següent pàgina hi ha un altre, un altre text, ben enganxadet, en pegamento, suposo que serà una impressió d'un text que vaig escriure i que correspon a la presentació de la revista Chiapas. Revista Chiapas, uns quadernets petits que, per cert, en, en podreu trobar alguna a l'Infospai, a la plaça del Sol, a la llibreria de l'Infospai, recordo haver-ne vist, d'aquestes revistes, que són antigues i, i que ja no s'editen. La revista Rebeldia, per exemple, sí que es continua editant i després donaré algunes dades de la mateixa, però aquesta revista anomenada Xapes doncs crec que ja no es publica. I aquí tinc un fragment i aquest escrit explica per què la revista ja desapareguda, o sigui, aquí ho confirmo, per què la revista Xapes es diu Xapes. Y a texto Texas da Armando Bartra. Digo así, Porque desde 1994 Chiapas es metáfora de la ignominia y emblema de la resistencia. Porque desde la aparición del EZLN, el sureste está siendo leído como conventio de la República, como brevario del subdesarrollo. Porque en el suroeste se condensa la barbarie que acompaña a la civilización capitalista, la cara siniestra de la modernidad. Porque Chiapas es la piedra de tropiezo de la globalización salvaje, el talón de Aquiles de la reconversión neoliberal. Porque Chiapas es el corazón de la patria, como decía en los buenos tiempos la Convención Nacional Democrática. Porque Chiapas es el Aleph, el punto donde se condensan las luces y sombras del mundo contemporáneo. El alzamiento de la selva precipitó la conciencia nacional y la consigna de paz con justicia y dignidad. Puso en pie a lo mejor de los mexicanos. Desde 1994, Chiapas se transformó en la meca de la revolución postmoderna y estuvo bien, pero México no empieza ni termina en las cañadas. La verdadera fuerza convocante de los neozapatistas no está en llamar la atención sobre la circunstancia chapaneca, sino sobre la realidad nacional de la que el sureste es espejo. No tanto tenderle la mano al indio como reconocer que todos, de algún modo, somos indios. Y a este llamado no se responde solo solidarizándose con Chiapas, sino movilizándose por justicia y dignidad para todos, sacudiendo y ventilando, para empezar, la propia realidad local, regional, sectorial. Armando Bartra en la presentación de la revista Chiapas. a la següent pàgina d'aquest text de la revista Chapas hi ha una fotografia, aquí sí que hi ha una fotografia on surto jo amb tres nens, Domingo, Mariano i Marcos, de la comunitat de Bolona Jau. I aquí apunto tercera i quarta estada com a brigadista Beot, Brigada Especial d'Observació, Terra i Territori, amb Capice. Això era entre el desembre de 2007 i gener de 2008. Bueno, la, la presentació de, del primer programa de la sèrie d'aquests diaris de viatge a Mèxic, Guatemala i Cuba doncs vaig dir que hi havia poques fotos i, i realment doncs, eh, jo diria que efectivament hi ha més retalls de revistes i, i altres coses que vaig anar replegant o, o recreant per enganxar el diari, però també hi ha bastantes fotografies perquè una de les funcions dels observadors és documentar de, eh, tots els incidents que puguin haver-hi a les comunitats zapatistes i eh, hem de portar una càmera fotogràfica per si hi ha algun tipus doncs, de d'acció paramilitar contra els zapatistes o per si hi ha qualsevol doncs, problema que es pugui documentar això. Els observadors el que fan és dissuadir, eh, documentar i difondre. Són les 3 Ds que m'explicarien després a, en els tallers de capacitació a Guatemala. Eh, aquí a Mèxic doncs, també doncs remarcaven aquesta funció de la documentació i la difusió i per tant, doncs, com estem fent ara mateix estem difonent aquesta realitat però en aquell moment in situ doncs, tenia el, els seus doncs, eh, riscos i, i tampoc es poden anar a fer fot fotografies de qualsevol cosa sinó que s'ha d'utilitzar un perfil baix o no en funció del moment Bé, doncs això és a, a l'apunt que volia fer de les fotografies i per això aquí surt qui us està parlant amb aquests tres nens de la comunitat de Bolonahau, a prop de Palenque. A la següent pàgina 39 tenim una fotografia de la Marina, una noia de Madrid, i compas de Bolona Hau, posa aquí. I tornen a sortir dos dels petits que, que ja he dit abans, que sortien amb l'altra fotografia. I hi ha un altre text, ben enganxat, eh, imprès, que diu... Comunicado al pueblo de México y a los pueblos y gobiernos del mundo, 8 de agosto de 1997. Y al firma LZLN. No entienden que no queramos cargos o posiciones en el gobierno. No entienden que nosotros luchamos no porque las escaleras se barran de arriba para abajo, sino para que no haya escaleras, para que no haya reino alguno. No entienden que no queremos una paz que solo significa renombrar la esclavitud y la miseria, otra forma menos fuerte de decir muerte. No entienden que la paz que pregonan, la paz de los de arriba, es solo garantía para el poderoso y condena para los de abajo. I a la següent pàgina hi ha una d'aquestes il·lustracions tan colorides de l'EZLN amb un arbre que és la cara d'un zapatista amb la caputxa característica eh, a modu de branques i hi ha un text i és una transcripció d'un fragment de la sexta declaració de la selva lacandona de l'EZLN del 2005 i això ho tinc escrit a mà y digo el El ZLN mantiene su compromiso de cese el fuego ofensivo y no hará ataque alguno contra fuerzas gubernamentales ni movimientos militares ofensivos. O sea, que lo que vamos a hacer en México y el mundo lo vamos a hacer sin armas, con un movimiento civil y pacífico y sin descuidar ni dejar de apoyar a nuestras comunidades. Y esta es nuestra sencilla palabra dirigida a los corazones nobles de la gente simple y humilde que resiste y se revela contra las injusticias en todo el mundo. Y a la página 66 y a una carta del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y que es del de, 5 de noviembre de 2007 Y digo así a la comunidad de Nuevo Rosario. Compañeros, compañeras, dos puntos. Con mucho gusto les saludamos desde la Coordinación de Brigadas Civiles de Observación, las BRICO, esperando que se encuentren bien y con ánimo en su corazón. La presente carta es para presentar a las compañeras Jordi Gallego de España y Lisa Klein de Suecia. Ellos, ellas estarán con ustedes en la comunidad hasta el día 20 de noviembre. Como siempre, agradecemos las atenciones que brindan a nuestras hermanas solidarias. Nos despedimos deseándoles mucho ánimo en su corazón para estos tiempos difíciles de construcción de una sociedad nueva. Atentamente, Rosy Rodríguez, Brigadas Civiles de Observación. pàgina 67 d'aquest mateix segon diari de viatge escric Solidaridad y aprendizaje, lo que doy y recibo en las comunidades zapatistas. I surto amb una fotografia en un camp de milpa, o sigui, un camp de blat, i escric aquí de la família de Francisco, comunitat 24 de diciembre. a la següent pàgina amb un retall de d'un mural enorme que correspon al, a la part lateral de l'edifici de la Junta de Buen Gobierno del Caracol Morelia. I hi ha un text que diu això fora del mural, dic a, a la mateixa pàgina del diari, diu algunos mitos iluminan nuestro camino, otros mitos como el del progreso, que implanta el neoliberalismo, lo destruyen. I ho haurem de deixar aquí perquè se'ns ha acabat el temps i ara, doncs, amb tant, tantes pàgines que té aquest segon diari, que jo crec que en té més de 100 a veure sí, té 126, 127 té 128 pàgines i per tant és difícil eh, fer la tria correcta perquè doncs, pugui comentar-ho tot i em sembla que haurem de fer un altre programa per parlar de les comunitats on vaig ser i detallar doncs, més l'experiència en primera persona i, i sense tantes lectures de, del que són els zapatistes, que potser doncs, molta gent interessada doncs, ja ho deu saber, perquè hi ha molt material que s'ha difós en aquest sentit. I precisament ara posaré un àudio que ens parla de la otra campanya. Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde el local de Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Está aquí con nosotros Juan Chávez, Purépecha de Nuría, para explicarnos un poco lo que es la otra campaña para los pueblos indios. Juan, buenos días. Buenos días. Con todo respeto, delegado cero, subcomandante insurgente Marcos del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército, de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los saludamos, pedimos permiso a los hermanos Purépechas Niañú, eh, Mazagua, Nahua del Estado de Michoacán y con el permiso de los hermanos que nos acompañan de otros pueblos indígenas de nuestro país. Charles de Kimoyamen Tatech, porque significa volver a ser lo que hemos sido siempre, pueblos, naciones, tribus, y en, la cuestión que se ha dado por el proceso de dominación aculturizante, colonizante o de invasión en las grandes ciudades en las que quedan huellas de lo que fueron nuestros pueblos indígenas, los barrios o colonias, y regresar otra vez a la dignidad eh, de, de siempre, de ser los dueños y originarios de esta patria mexicana nuestra, de todos los mexicanos y en las que estamos también nosotros los pueblos indígenas, los obreros, los campesinos, los maestros, académicos, intelectuales, trabajadores, jóvenes, ancianos, migrantes y este hombres y mujeres, niños y adultos que, en este en este en esta ocasión estamos caminando juntos con la otra campaña a partir de la sexta declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional la voz de los sin voz, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. A partir de una cultura dominante se ha venido dando la desaculturación de los pueblos indígenas y esto ha golpeado drásticamente en, todo, en todos los aspectos, en la cuestión de la tierra, en cuestión de la autonomía, en cuestión de la libre determinación, en cuestión del territorio de los propios, propios pueblos indígenas ya que las culturas que ha impartido el Estado en este sentido han sido de muertes, han sido pues etnocidas, en el que acaba con las culturas y la memoria en muchos de los casos de los pueblos indígenas para integrarnos a una cultura oficial que no corresponde ni siquiera a este país, México. Pero que bueno, esta otra campaña entonces nos da la posibilidad de reconstruir un mejor México que nos permita ser más fuertes y que se fortalezca la soberanía nacional, ya que a través de la reforma del 27 constitucional salinista da apertura a la intromisión de las grandes transnacionales en la firma del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, y esto afecta profundamente no solo a los pueblos indígenas, sino a la nación misma. Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas todos con los esfuerzos y los acompañantes de los hermanos de la otra campaña que, nos acompañan en este caminar, pues estemos juntos en la reflexión, en, el análisis para ir fortaleciendo la posibilidad de la construcción de este nuevo país anticapitalista, ante neoliberal, hacia una nueva constitución y hacia un nuevo proyecto de nación. Estaremos pues en Atlapulco, hermanos, los llamamos a todos y todas y que esto sirva pues no solo para nuestro país, sino en, que nos permita vivir en un, en un entorno de paz, de respeto con otros pueblos del mundo que quieren caminar con ese corazón, con ese, esa posibilidad de seguir dándole vida a este planeta, a esta madre tierra, y que hagamos entender a los capitalistas, a los neoliberales de que la política que siguen es de muerte y que atentan contra la vida no solo de la humanidad, sino de la propia madre tierra, del planeta tierra. Gracias. Está escuchando usted Radio Insurgente, escuchamos la palabra ahorita de Juan Chávez, indígena Pecha de Nurío, miembro del Congreso Nacional Indígena junto con muchos pueblos indios de todo el país. En esto que hemos escuchado de don Juan, escuchamos también el problema de la tierra y en todos los lugares donde hemos pasado en la otra campaña, tanto en pueblos indios como campesinos no indígenas, está el problema de la tenencia de la tierra y la guerra de despojo que se está librando en contra del campo mexicano. Todo esto cambiaría y cambiará algún día cuando tengamos la tierra. Con ustedes, el grupo Tupac Amaru aquí en Radio Insurgente, transmitiendo desde los estudios de Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. doncs ho deixem aquí. Uh, aquesta sèrie de, dels diaris de viatge continuarà a Ones de Pau, aquest programa que fem tots els diumenges a les 11 de la nit fins a les 12 i mitja i en horari de redifusió els dilluns a les 7 del matí i els divendres a les 9 i mitja del vespre. Tenim un blog que és onesdepau.contrabanda.org onesdepau.contrabanda.org amb tots els àudios que anem emetent setmanalment i que els publiquem juntament amb informació complementària del contingut del programa. M'acomiado amb una frase que està escrita al segon diari a la pàgina 81 i diu Mi mano deposita las semillas, granos de maíz dentro del hueco hecho en la tierra con un gesto milenario. Algo sagrado resuena cuando la semilla cae dentro de la tierra. I hi ha una foto en la que surt la Isabela, també una mica es veu la Linda, una noia italiana que estava com a brigadista i també surto jo amb un pal, un tros de fusta, un, un tronc, una branca, sembrant amb aquesta dona que era la mare de la família de Hau que estàvem acompanyant en aquestes brigades. I a partir d'aquí doncs, continuarem les lectures a, eh, en el proper diari de viatge que compartirem amb totes i tots vosaltres si ens voleu acompanyar a Ones de Pau. Gràcies per sintonitzar Contraband FM i fins aviat!